jeigu kas nors pamatytų prie vieno stalo susirinkusi Vinsą Krievę, Antaną Smetoną, e, Augustiną Valdemarą, na, jeigu dar prie jų ir, ir koks vaižgantas prisėstų, tai turbūt visi galvotų, kad čia toks gana literatų, intelektualų burelio susirinkimas. E, iš tiesų, gal ir intelektualų būrelio susirinkimas, bet faktiškai tai mm, Lietuvių tautininkų sąjungos kaip partijos pagrindiniai tėvai sukūrėjai. E, pagrindu tapo tautos pažangos partija, bet 25 metais jie sukuria naują partiją. Na, partija kaip partija ten gal tiktai du dalykai tokie savotiški. Vienas kritiškai nusiteikia e, žemės reformos atžvilgiu, bet nesiruošia jo, jos atšaukti, tiek jau to ranka numoja, bet e, vis tiek jie pasisako už stambius ir labai stambius už dvarus. Nes jiem e, ta žemės minimumas, kurie, kurį krikdemai palieka 80 hektarų, atrodo per mažu. Jų nuomonė turi būti didesniais, kad galėtų konkuruoti, kad turėtų kapitalų, kad galėtų žengti tokio vienokio ar kitokio progreso keliu. Kitas dalykas, jie pasisako už e, vykdomosios valdžios atskirimą griežtą nuo, nuo Seimo. Seimas turėtų šiaip va susirinkti, priimti galbūt pagrindinius įstatymus, bet gal, gal taip nepastoviai dirbti, bent jau minimum nepastoviai dirbti, o vyriausybė turi pati turėti teisę leisti visokius tokius mm, pusiau privalomus nutarimus, o dar svarbiau ji turi būti atsakinga prezidentui. Na, grubiai tariant, tokia svajonė, gražinkit man mano 1919 metus. Socialinė programa, nu, tai žinot, mokėti pensijas, pusiau valstybinės, pusiau darbdavio mokamas, atostogas, draudimas socialinis, griežtai uždrausti darbą naktimis įskyrus ten neišvengiamas. Na, tais laikais neišvengiamas darbas naktim, tai duonkepiai būdavo, kad ryte švežia duona būtų, nori, nenori, turėjo dirbti naktim. Vaikų darbą ir moterų naktim uždrausti aštuonios darbo valandos be abejo. Tiesa, kaime ten sudėtingiau viską taip reglamentuoti, bet irgi imtas ir, ir, ir šito klausimo. Kaip vėliau tautininkai tai gyvendino, na, čia visai kita istorija, čia, kaip sakoma, pažadėti nereiškia vesti, e, bet, bet žvelgiant į jų programą, na, taip, tokia kažkokia centro dešinė turbūt, taip galima įvardinti. O gal ir net ne tokia liberali dešinė, dievas žino. Nes jie pasisako, kad neturi vienas e, kažkokio visuomenės sluoksnis e, ar grupė išnaudoti kitų. Čia gal... Net nežinau, kur jie dabar atsidurtų partijų politiniam spektre. Bet kai žvelgiant į jų programą, na, kaltina, kad iš karto ir tuo metu ten tautininkai buvo kažkokie nacistai, na, kas jau čia visiškas absurdas, arba dideli fašistai, na, tai ne visai taip. Jo labiau, kad e, tuometinė Teisingumo ministerija e, ar vidaus reikalų ministerija tas partijų programas nelabai ir, ir žvelgia įdėmiai ir, ir, ir giliai. Socialdemokratai dar jie ten berots iki 22 metų buvo, jis rašė, kad jie dar ir už e, proletariato diktatūrą kovoja. Mm, po revoliucijos. Po to pagalvoja, kad kažkaip čia to proletariato Lietuvoje ir ta diktatūra tokia Rusijai pasirodė nei šiokia, nei tokia. Na, nusprendė, kad nereikia, galima, galima gyventi ir demokratiniai mm, respublikai, visai šauniai be jokių mm, terorų ir, ir diktatūrų. Leido leidinį lietuvis, ar, faktiškai taip smetonos redaguojama ir per tą redagavimą mm, pakliuvo eilinį kartą į Mm, rimtą skandalą parašė apie mm, Galvanauską straipsnį ministrą pirmininką. Na ir, ir, ir, ir mm, baudą gavo arba 2000 litų, arba buvo galima kaip iš dalies ir dabar atsidėti už paskirtą baudą. Na tai sėdo į kalėjimą na visuomenėj buvo didelis skandalas vaižgantas valstybės teatre kreipėsi vyriausybinę ložę kad štai va pirmas prezidentas įkalintas paleido paleido e, didelė bėda buvo mm, tai kad e, ta lietuvių tautininkų sąjunga neturėjo pinigų prasiskolinę rimtai mm, išdas tuščias ir tai atvedė prie tokių veiksmų, kurie šiais laikais tai galėtų būti traktuojami kaip valstybės išdavystė. Jie kritikavo krikdemus, tai natūralu, kad kritikavo ir Lietuvos ir Lenkijos susitaikymo kažkokius bandymus. Tiesą sakant, daugiau žaidimų susitaikyti negu rimtus bandymus. Bet kritikavo. Atkreipė dėmesį Sovietų Sąjungos ambasados, kad štai yra mm, reikalingi žmonės o sovietų sąjunga na turbūt sunku patikėti bet iki trisdešimt aštuntų metų nuoširdžiai galvojo kad pagrindinis sovietų sąjungos priešas šiame pasaulyje yra lenkija anksčiau ir vėliau lenkija užpuls sovietų sąjungą ir dėl to reikia viską daryti kad na ar lietuva dalyvautų lenkijos pusėj Lenkijos ir Sovietų sąjungos kare, ar Sovietų sąjungos, ar iš viso praski, skračiai žemę prasmektų, mm, jokio skirtumo tam karui nebūtų, bet na, mano mm, priešo priešas, man draugas, ta logika veikia ir prasidėjo toksai įdomus bendradarbiavimas, kurį, jeigu norite smulkiau, Zenono Butkaus, jisai mm, archyvose surado tuos ten duomenis – karts nuo kerto duodavo Sovietų sąjunga tautininkam vieną kitą šimtą dolerių. Na, doleris šimtas dar šiais laikais, tai čia truputį taip įsižeisti jau galima, jeigu kas duotų. Bet tais laikais vienas doleris, tai dešimt, dešimt litų, na, tai šimtas dolerių. Paskaičiuokite patys, kokie humanitarai bebūtumėt. Tūkstantis, E, litų, tai beveik 3,5 e, tūkstančio dabartinių eurų. Irgi nemilžiniški pinigai, bet įminėjo. E, smetona beje asmeniškai jų neimė, jokių raštelių nepasirašinėjo. Na, va, Valdemaras ir Smetono žmona pėdsakų palikė. Čia negali sakyti, kad jie išdavė Lietuvą kažkaip. Ne, jie užsakomus straipsnius spausdino. Tie užsakomi straipsniai jo labiau sutapo su, su pačių tautininkų taip sakant, idėjomis. Bet gerus santykius palaikė. Ir dar daugiau, kuomet ima reksti e, pirmuosius samokslus, o 26 metais tai čia įgyvendintas, bet toli gražu ne pirmas samokslas. Tai kai kuriuos jų derino su Sovietų sąjungos diplomatais. Tiesiai šviesai. Smetona su, su Valdemaru. Iš pradžių dar, dar Klaipėdoj mm, ten taip pasikalba, o vėliau ir, ir Kaune. Ir taip įdomiai pasikalba ten sovietų ambasadoris patarė, jeigu perversmą rengiant, tai suieškokit kokios paramos, kad gal jaunimas, gal kokie darbininkai, kad platesnis būtų sluoksnis. Ne, Valdemaras sako, nereikia, užteks kariuomenės viską sutvarkysim. Čia jie prieš ką rengia tuos sąmokslą? Ogi prieš e, krikdemų valdžią, prieš e, krikščionių demokratų Seimą. 22 metais pradeda ir vėliau taip vis pagalvoja, ar, ar, ar nereikėtų čia tą perversmą imti ir įgyvendinti. Na, vis tik nepasiryžo. Ir kai įgyvendino, tai tiesą sakant, pats perversmas iš dalies buvo daugiau gal krikdemų rankose ne, ne, negu, negu tautininkų. Kuo dar ta jų ideologija ir ką jie, jie kalbėjo rašė buvo ypatinga. Teigiamai, aišku, žiūrėjo į tvirtos rankos visokius įvedimus, tai yra į Musolinį. Musolinis 22 metais užgrobė tą keistą savo valdžią Italijai. Na, čia dar 26-4 metai, kas ten to Italijoje vyksta, kažkiek žino, kažkiek nežino. Mažai kas buvę, mažai kas matė, bet tokios simpatijos yra. Yra musoliniai, yra šiek tiek fašizmai. Patys e, fašistais, e, na taip nelabai tautininkai vadinasi. E, vėliau, kai atsiduria valdžioj, gal ir pradeda kalbėti, atsiranda tiesiog toks sluoksnis ar grupuotė jų tarpė. O grinieji fašistai buvo Lietuvoje buvo. Tai 26 metais galų galę ir kalėjimą už, už, užmeištą prieš švietimo ministrą vadovų vėliau rektorių Čepinskį pasodintas jau mano minėtas uh, Grigaliūnas Glovackis ir leitenantas Tomkus. Jie leidžia e, tautos e, balsą, e, vėliau tautos, tautos valią, tokius laikrašius, atseit opozicinius. Tai dar seiminiai Lietuvoje ten nelabai su tuo savo fašizmu švaistosi, o po perversmo tai jau pradeda. Paskutiniam numerį iš viso, kad kaip fašizmas gerai ir kaip Lietuvai reikia fašizmo. Tiesa, paskutinis numeris jisai 27 mm, pavasarį išleidžiamas. Smetonai ir Valdemarai tokių fašistų nereikia. Ir, ir su ta fašistuojančia neipatingai didelė grupuotė jie gana sėkmingai susidaroja. Pagrindinius veikėjus, tokiu kaip, kaip Tomku, nuveža į Varnius, Varnių koncentracijos stovyklą trumpai ten porą dienų pasisvečiuoti, taip sakant, kad apsiramintų. O su Grigaliūnu Glovacku pasikalba nuoširdžiai, paskiria jį jam generolą laipsnį ir pasiunčia į atsargą, kad daugiau jisai vandens nedrumsta. Daugiau, tiesą sakant, jis ypatingai ir, ir nepridrumsta. O tuos iš varnių paleido. Taip galima sakyti, tas pirmas fašizmo bandymas Lietuvoje baigėsi eiliniu mm, farsu politiniu. Ir, ir pati, pati ta jų kritika, jie nesurado visuomenė didelio uh, atgarsio. Niekas ten ten ašarų dėl to, kad, kad Glovackį suėmė, nerodė. Nelabai jis ten ir kokią grupuotę turėjo. Kitas e, dalykas, kad e, buvo ir, ir rimtesnių žmonių nei, nei nei Glovackis. E, bendram fone, čia reiktų dar pridėti, 26 metų gegužį e, Lenkijoje vyksta karinis perversmas. Po Musolinio va, toks antras rimtas reiškinys. Juzefas Pilsudskis užgrobė valdžią ir Lenkijoje tas perversmas krūvinas. Ir tiesą sakant, nuverčia kariuomenę demokratinę respubliką ir nuverčia ir iškelia Pilsudskį kaip tokį kairiųjų atstovą, socialdemokratą galima sakyti. Bent jau, na, komunistai Vilniaus krašte ten Pilsudskio perversmo taip nu, nesveikino su gėlėm. Bet socialdemokratų partija, tai ta ten Vilniuje veikianti, tai atsišaukimus spausdino kaip gerai. Visų šalių proletarai vieni kitas, galų gale atėjo tikras mm, socialistų valdžia bus, reformos, na, prireformino, taip, ten Pilsudskis prireformino. Tik tiek, tik, kad jo perversmas buvo iš tiesų krūvinas. Antra, jisai atstovavo tai tą Lenkiją, na, hm, nepriklausomybės kovų. Jam ta respublika ir jos įsipareigojimai nelabai buvo aiškus ir nelabai patiko. Lietuvai tai iš vienos pusės Gerai, taip viešai, taip Pilsutskį, galima sakyti, laikė velnio įsikūnymu bet e, su tam tikrom išlygom. Jis kaip ir lietuvis, iš žemaičių bajoro kilęs, Vilniuje gyvenęs besimokęs, visoks toks socialdemokratas, pažinojo jį asmeniškai ir liaudininkų, ir socialdemokratų veikėjų, ir jo brolį pažinojo, ir padėjo yra porą kartų. Jo Pilsudskio vizija buvo atkurti kažką panašaus į abiejų tautų respubliką. Tiesa, trinarį būtų Lietuva su Ukraina, na, Lietuva didelė, Ukraina mažesnė nei dabar, ir būtų Lenkija. Ir Lenkija būtų va, tų dviejų čia tokių federacinių vienetų valdytoja. Na, nepavyko jam to įgyvendinti ir tiesą sakant, tos jo Litva Šritkova ir Želigovskis tai buvo šitos šio vizijos įkišimas. Na, bet lietuviam atrodė, kad jeigu jis už kažkokią tokią federacinę Lietuvą, tai visgi geriau, kad už, už Lietuvą kažkokiu būdu keistu negu kad tie mm, liaudės demokratai, nu, Dmovskio pasiekiai Lenkijoje, kurie tiesiog unifikuota, nacionalinė, nacionalistinė, tokia griežta Lenkija, kad tenai bijotų ir gudai, ir lietuviai, ir ukrainiečiai net syptelti, kad jie kažkuo kitu yra, o ne Lenkas. Mm, tai tarp dviejų tų velnių rinkosi visgi seną mm, socialdemokratinį velnį. Čia aš kalbu tiek dėl to, kad vėliau atsirado dalis Lietuvos e, politinių veikėjų, kurie ėmė net ir pabandė e, savo tikslus įgyvendinant, gana lengvai remtis Pilsudskio. Prie gero tai neatvedė, bet, bet buvo tai. Mm, turiu omeny plečkaitininkų judėjimą. Bet čia gal kitose paskaitose. Tai gerai, e, ateina į valdžią Pilsudskis, seniai įsipareigojimai ir bendrai pažadai tautų lygai nelabai jam ir, ir, ir rūpi. Ir taip Lietuvai toks pavojus kažkoks jaučiamas. Bijo, kad įsisiautėjas su savo vėl kokiu Želigovskiu nedžiugiuotų į Kauną, tvarką įvedinėti ar kur nors toliau. Tai iš dalies paralyžuoja valią. Paralyžuoja valią pradėti Lietuvoje kokį nors rimtą mm, pilietinį karą, ypač dar tikrai karą, karinių dalinių. Nes na, vienas dalykas perversmas Kaune, o kitas pabandyk tai padaryti visoje Lietuvoje. Kieno valią paralyžiuoja? Iš pradžių liaudininko, 27 metais ir krikščionių demokratų. Jie visiems, žinai, kabo tas Vilnius ir, ir, ir kur nors nuo Nemuno kranto galbūt į Lietuvą žiūrintis Pilsudskis. Lenkija dešimt kartų didesnė už Lietuvą. Kariuomenė tai ne dešimt, jau ten turbūt ir penkiolika ar aštuoniolika kartų didesnė. Modernesnė, Mm, sugalvos, tai net nereikės vaidinti, kad čia kažkoks eilinis Žiligovskis. Šiaip, nedideliais daliniais po tūkstantį perės sieną ir, ir padarys, ką tik nori. Mm, tai, tai irgi turėkit omeny vertinant, kad ai, kodėl čia tokie mm, susidėjo, nesipriešino, kaip reikiant. Būna kartais pasvarstančių žmonių. Tam, kad surenkti perversmą, reikia organizacijos. Legali partija, aišku, kad tam netinka, nes ten ir žmonių visokių gali būti, ir e, žvalgybos, ar e, policijos atstovų agentūra gali būti išplėtota. E, maža ką, išdavikas koks gali atsirasti. Ir tiek. Na ir organizacija buvo gana tokiu keistu pavadinimu – Slaptoji karininkų sąjunga, 21 metais sukūriama. 21 metais paprasčiausiai steigiamas Seimas Metona nuo valdžios nuveja, išrenka naują prezidentą. Na, ne visiems Stulginskis patinka, ir Seimas ne visiems patinka. Na ir susikuria organizacija, kuri iš tiesų ir, ir slapta, ir karininkų, ir, ir sąjunga. Valdyba ir pagrindinis jos vadas e, Vladas Skorupskis, jis beje ir, ir pa, perversmo pagrindinės smegenis. Kiti veikėjai mm. Antanas Mačiuika, kapitonas, aviatorius, taip jisai ten ir skautas, ir visoks, ten lituanas, ir, ir kas tik tai norite. Kad žmogus asmeniškai drasus, tai čia jokios abejonės. Bet galvoje pas jį, kas darėsi, tai sunku pasakyti, jisai lietuviško nacionalsocializmo nu, savotiškas pradininkas. Ne savotiškas, o tikras pradininkas ir vadas. Nacistas, galima sakyti. Inžinierius, e, karo inžinierius ir, ir, ir slapšys – na, žinios susirgė aviatorius, e, studentų korporacijos Neolituanus, tai vienas iš steigėjų. Husarų pulko Kaune dislokuoto atstovas Juozas Matulevičius. Na ir dar iš generalinio štabo ten spaudos e, e, skyriaus Vytautas Stepanaitis, jis gal nebūtų uh, Mm, kaip generalinio štabo, ten tai irgi spaus, spaudos ir švietimo skyrius gal ne tas, kuris perversmus gali surenkti. Jis vėliau suvaidino savo rimtą vaidmenį. Tai jeigu taip pažiūrėti, na gerai, aviatoriai, mm, kažkokie husarai, visi, kur, kas juos vienė, jie vienaip ar kitaip sukasi aplink generalinį štabą. Nu, generaliniam mm, štabe jos lizdus susisuko generolo mm, Ladigos e, vadovavimo metu. Tiem jų ankstesniem perversmam ko gero kojo pakišo tai, kad paprasčiausiai jie buvo išskaidyti. Nežinau, ar, ar pajuto krikdemai, kad kažkas negero darosi, ar šiaip atsitiktinumas sėkmingas – Bet taip jau gavosi, kad juos e, vieną po kito, ką mokytis į užsienį pasiuntė, kaip tą patį labiga, e, ką perkelė toliau, e, sėkmingo veikimo mm, nelabai jam pavyko organizuoti. Bet, kaip bebūtų, organizacija buvo, noro buvo, tik tai vėl mm, Čia reikėtų Kauno žemėlapį jum, jum pateikti su išdėstytais kariniais daliniais. Na, bet manau, vizualiai galite įsivaizduoti ir, ir be atskiro žemėlapio. Mm, tai kas perversmą vykdo? Neolituanai dalyvauja, tik tai, kad tų neolituanų tenai mm, tuo metu dar ne vadovų, Lietuvos universitete, 98, man regis, yra, na, 98 studentai, tai jėga, jeigu kalbėti apie alaus barus. O šiaip, Tiesa, studentai ypatingi. Mm, tuo metu karai baigėsi, ir tie, kurie na, dirba valstybei, pradeda rūpinti savo mokslu, tai ir užbaiginėja gimnazijas, baigia gimnaziją, stoja į universitetą. Ten tarptų studentų, tai žinote, tas pats mm, Grigaliūnas Glovackis. Aš bijau, kad jis jums, jums atrodyt kaip pagrindinis Lietuvos istorijos veikėjas. Ne, jis toksai nebuvo, tai greičiau avantūristas ir atsitiktinis žmogus, bet taip jisai vadų jūsų kolega ir, ir mano, galima sakyti, studijavo 26 metais iš kariuomenės išėjęs. Mm, tokių kaip jis buvo ne vienas. Ir, ir ta korporacija neolituanų, tai jau tokių ne, ne 18 ir 20 metų studentų iš gimnazijos suolo ką tik atėjusių mm, susirinkimas. E, kiti, mm, na, husarai. Husarai, aišku, specifinis reikalas, jie įsikūrė Kaune, neblagoje vietoje, ten zoologijos sodo ir, ir, ir ir Radvilėnų plento apylinkėse. Ir dabar ten kareivinės greunamos, ne, nenugreunamos, tokios yra keistos. Kas gerai, gali labai greitai nusileisti savanorio arba parodos kalno ir tiesiog Donelaičio gatvė ir, ir surinksi ten viską. Ministro taryba, užsienio reikalų ministerija, vidaus reikalų ministerija prie, prie Gedimino ir Soboro. Ir prezidentūra ne, ne už kalnų. Mm, viskas greitai ir paprastai. Husarai dar bendrai buvo suvokiami, kad čia tie turi būti žmonės truputį be, be vieno varšto galvoj, tokie daugiau pagerintis, drąsus agresyvus ir greitai viską darantis. Beje, tą patį galima pasakyti ir apie, ir apie aviatorius. Jie irgi dalyvauja aviacijoje mm, Leksuotė, kuris sukūrė, jie vieningai dalyvauja. Perversmininkai, perversmo prieš akį. Tai jų husarai ir, ir tiesą sakant aviatoriai išvaiko ir Seimą ir, ir apsupa prezidentūrą. Mm, dar dalyvauja, aišku, tie mūsų, a, kaip čia, a, kaip čia stankistai, su Renaultais, su savo šarvuočiais, tai prie prezidentūros atvažiuoja per perversmą ir prie generalinio štabo. E, kam jų ten reikia, niekas pasakyti negali, na, bet va, demonstruoja kažką. Deja, perversmas vyksta žiemą. Tai ir tie tankiukai pusnise, ir, ir tie husarai su nelabai valomose gatvėse. Na, nežinau, nežinau. Rimtai žiūrint, jeigu ten priešintųsi, kas nors rimtai, tai gana beviltiška jėga tie tikrai nieko padaryti negali. Tai beje kažko panašaus tikėjosi, kad jeigu kas, tai čia užteks e, karo policijos mokyklos, ten tokie truputį specifiniai e, moksleiviai, na ne moksleiviai, kariūnas turbūt reiktų vadinti, nu, mokėsi. Na, specifinė ta prasme, kad, sakykime, mirties bausmės vykdė ir, ir taip toliau. Policijos rezervas yra, irgi turi ten keliolika raitelių. Na, tiesiog pačiam genštabe ar komendantūra Kauno irgi gali ką nors nuveikti. Net netrodė, kad čia vat, šitokie specializuoti daliniai, jie čia gali kažinką padaryti. Pučių jų užtenka teatraliniam, o ne, o ne perversmui. Beje, ir pa, pažiūrėkite, mm, priseksu, ko gero, mm, po perversmo nufilmuotą tą filmuką, tai jie pagrindiniais besmetonos tais veikėjais, kurie nuotraukose ir, ir ir, ir fotografijose, ir rodosi tankistai bei, bei, mm, bei husarai. Nors realios prasmės iš jų tai gana nedaug. O kas yra realaus Kaune? O Kaune yra pusantro pulko. Vienas panemunį, pusę pulko ir o visas pulkas šančių kareivinėse. Tai va, kas tą pulką turi, tas ir gali daryti Kaune ir galėjo ką tik tai nori nes e, jisai gali atkirsti, o nesunku tik tai du tiltai, atkirsti Aleksotą. Gali irgi tik vienas tiltas į Viljampolės pusės. Na, du, du rimtesnius patrulius, prie kiekvieno su porą kulkosvaidžių. Pasakyti husaram, ypač žiemą pėstininką, irgi daug ką gali. Miesto sąlygom raitelis yra auka, o ne, ne, ne nugalėtojas. Šeplinam laukia tai galėjo pademonstruoti prieš pėstininkus daugą. Na ir kasgi tam pulkui vadovauja, na kažkada tai jau, jau nesikartosiu, kas vadovavo, o dabar vadovauja Jonas Petruitis. Antro pėstininko pulko vadas. E, ir kas jis toksai, jisai aišku, taip, su patirtim kariškis, pulke autoritetą turintis, o jisai yra didelis krikščionių demokratų mėgėjas ir mylėtojas. Ir va, nuo jo nuotaikos, ar bus perversmas, ar nebus, iš viso, kas valdys Lietuvą ir priklausė. O Jonas Petruitis, tiksliau jo žmona, labai artimai bendravo su kita mm, garsaus žmogaus, ministro pirmininko buvusio Leono Bistro žmona. Ir jie tais neoficialiais santykiais labai gerai sutarė. Bistras ir e, Petroitis buvo tuo varikliu, kuris įgalino karinį perversmą. E, ir istorijose prirašyta, ir pats aš ten nurašiau, ir, ir Šapoko, man regis, pirmas pradėjo apie tai, kaip, na, va, dėl ko tas nepasitenkinimas. Kariuomenė mažins, taip Škirpa, e, Kazį Škirpa tapęs generalinio štabo vadovu, jisai ten ruošiasi reformuoti kariuomenę ir iš tiesų būtų perpurtęs etatus. Mm E, po to įvyko demonstracija, kai komunistai demonstravo, tai labai vėlai sureagavo. Laisvės alėja ėjo ten su vėliavom ir internacionalą gėdodami. Komet ėmė demonstruoti lapkričio mėnesio, sakykime, busimi perversmininkai, ten daugiau mažiau studentijoje, Tai tada atvirkščiai policijos rezervas, kai užpuolė su savo žirgais, pridaužė muštynės mm, nuo Laisvės alėjos pradžios iki, mm, iki karo muziejaus sodelio. Nagevičius atėjo išvijo policiją. Gerai, kad bent vienas, kaip sakant, šeimininko žodį pasako. E, kitų būta, čia manau puikiai žinote, kad e, Lenkų mokyklos, tas kaltinimas tai iš viso nei šioks, nei toks. Vilniaus krašte lietuvių uždarinėja, o pas mus atidarinėja Lenkų mokyklos. Na atleiskit, atidarinėja Lietuvos piliečiam tas mokyklas. Tiesa, kokiais interesais atidarinėjo, tai čia gėda ir prisipažinti. Vėliau ten pasisakė Čepinskis, kad Atidarinėjom tas mokyklas, nes norėjom pasidoleriauti. Na, pasidoleriauti tas mokyklas, kadangi jos sunkiai išsilaikytų, tai jas remtų e, Lenkija ir, ir kaip remtų finansiškai. Doleriai Lietuvą keliautų. Na, nebėg nereiktų. Puikus valstybės interesų supratimas. Ir kliuvo, kliuvo visiems, va būtent e, Čepinskis, jis po to beje vadovų rektorius buvo, taip kad mum irgi galima sakyti e, kolega. Bei kliuvo Vladas Požila, vidaus reikalų ministras. Na, ir vienas ir kitas socialdemokratai. Na, jeigu Čepinskis, tai kaip Čepinskis, e, tai Požila buvo kapsuko vyriausybei komisaro, perbėgo į Lietuvos pusę vedė nei ar Danė, ar, ar Vokietė, ne, neiškaus kilmės moterį, kurį ten pasakė, kad jos namuose nebus nei socialistų, nei demokratų. Tai, na, ir, ir taip, teisininkas jisai, advokatas. Mm, bet kaip vidaus reikalų ministras, tai kaip nei šiaip, nei taip. Perteklinis amžinai pasismurto naudojimas ar, arba kažkoks žiopsojimas. Tiesa, dėl tos komunistų demonstracijos e, Liepos mėnesio, kurį ten greičiausiai komunistų akim turėjo peraukti į milžiniškus neramumus, nes jie ruošiasi ne šiaip Laisvės alėjo žygiuoti, o į Kauno sunkių darbų kalėjimą Mickevičiaus gatvį, ėjo komunistus vaduoti. Na, neprivadavo. E, bet ten buvo tarpuvaldis. E, liaudininkai dar nepaskyrė ministrų, bet jau jie Seime valdo. Paskelbė amnestiją, paleido ten tuos kuopininkų, kuopininkų dinamus seiminius komunistus. O ten byla buvo didelė, ten, ten keliasdešimt žmonių, virš šimto tiksliau. Ir, ir tuos paleido ir jie jau čia e, apsidžiaugė, e, vaduoti ėjo. O tvarkyti tuos reikalus e, turėjo senoji vyriausybė, krikdemų. Tas pats Leonas Bistras su vidaus reikalų ministru Antanu Anzulaičiu. Tai jie, jie nieko ir, ir nedarė. Arba sugalvoja Kauno gaisrininkam, važiuokit su vandeniu laistykit. Na tai tie ir atsitė, tie ir atsitė. Kariuomenė pasiūsti irgi husaram ten nei šis, nei tas demonstracijas vaikyti, kol ten policija susgrybo. Na ir aišku, ėjo į mitologiją, katalogiją, kad buvo ta laisvės alėja, jam numušė kepurę, nes jis jos prieš raudoną vėliavą nenusijėmė. Na, niekas jam kepurės nenumušė, bet iš tiesų prie jo kabinėjasi. Vėliau, vėliau, vėliau su... Uh, Mm, Kaziu Griniu prezidentu, kas ten buvo, na, jokių pretenzijų Bulota nereiškia, bet vėliau jis buvo aktyvus remėjas ir smetos, ir smetos, ir tautininko, ir dar to, ten tokią pusiau antisemitinė organizacijai vadovavo. Mm, Lietuvos atgimimo draugijai. Atgimimo tai atgimimo, bet, atgimimo, bet populiariai ji nebuvo, porą šimtų narių tą surinko ir vėliau į tautininkus įsiliejo. Mm, tai pretekstų nepasitenkinimui buvo daug, buvo daug. Jo labiau, kad dar ir liaudininkai pasirašė sutartį su Sovietų sąjunga, o už ją kritikavo. Tiesa, tautininkai, tautininkai ją įtarė ir vėliau nei tautininkai, nei krikdemai to sutarties nenuliavo, viskas gerai, draugystė su Sovietų sąjunga šventas reikalas šiuo požiūriu kaltinimų nebuvo. Už tai buvo kaltinimų kitų, kad ruošiasi iš bažnyčios turtus atimti, kaip ir būdinga visokiem farmazonam, ruošiasi bolševikinį perversmą, leidžia komunistams siautėti. Ir galų gale, na tiek, arba piktybiškai, arba patys tokie nekompetitingi, kad nėra jau ką toliau ir daryti. Seime tiesiog viena po kitos interpeliacijos trylika interpeliacijų. Čia kas antrą savaitę po bandymą reikšti nepasitikėjimą vyriausybę. O ir patiem liaudininkam, kuo toliau, tuo labiau darėsi aišku, kad su socialdemokratais jiem ratais jiem pakeliui. Pernelyg jau jie ten keisti, pernelyg su savo čia tam šnekom apie socializmus e, plačiai mm, kalba. Ir lapkričio mėnesį faktiškai liaudininkai nusprendžia nutraukti taip tyliai, na, nenutraukti, bet truputį perdirbti vyriausybę, mm, kad pasitrauktų labiausiai erzinantis ministrai. E, lapkričio mėnesį krikdemai siūlo sudaryti bendrą koaliciją krikdemų ir liaudininkų. E, Liaudininko atstovas Zigmas Stoliušis, man regis, persistengė ir pasakė, kad ne, jie čia jokių koalicijų nesudarinės. Vėliau jie, jie sutinka liaudininkai. Tik tai ne su visais krikdemais, o su darbo federacija. Kad pakeiskim darbo krikščionių profsąjungom, pakeiskim tuos socialdemokratus su jų tais keistais socializmais ir dar keistesniais e, ministrais, su kuriais m, mm, tik tai bėda kažkokia darosi. Ir tiesą sakant, jeigu jie būtų sutarę, kad štai mes va, nuo kalėdų ten padarysim naują koaliciją, viskas tuo būtų ir pasibaigę bet ne, nesutariu. Mm, Mykolas Leževičius gana užsispyręs ir jo vyriausybė, jie po naujų metų tai padarysim. Kodėl po naujų metų? Reikia priimti biudžetą ir tuo, tą biudžetą apkarpyti va tuos visus bažinytininkus, visas krikdemų draugijas, visus vyskupus, viską, kad iš valstybės jie gautų kuo mažiau. Ir tada jau nuo kitų metų va, galėsime dėrėtis. Na, čia turbūt pamokanti istorija apie tai, kad... Hmm, jeigu ką, egzaminus, jeigu išlaikyti, tai reikia egzaminų sesijos metu, o ne prieš naujus metus, po naujų metų ar dar kada. Nes nežinia, kuo tai gali baigtis. Na, jokauju be abejo, bet e, šitas e, dviejų partijų žaidimas, krikdemų su, su liaudininkais, vyko gana taip nevykusiai ir juo sugebėjo pasinaudoti tautininkai. Gana nesunkiai. E, paskelbė 16 dieną jau tapo aišku, kad atsistatydina Požilas su Čepinskiu ir tada iš tiesų visi nusprendė, kad reikia veikti, daugiau ne, nelaukti. 16 dieną gruodžio paskelbė, kad reikia pradėti veikti į karinius dalinius, pas tuos ten neolituanus. Ir, o jo labiau tuo metu sekančią dieną, 17, turėjo būti Kazio Grinio švenčiamas 60 metis. Na, gražus, taip sakant, jubilėjas, viskas užsakyta, Na, o antrą valandą nakties paskelbiamas pavojus. Trečią valandą iškabinami, karinėse daliniuose pavojus, iškabinami atspausinti iš anksto raudoni diktatoriaus atsišaukimai. Na, o po nu, čia jau net nežinau, kaip čia pasakyti, gruodžio mėnuo, vidurys nakties, Seimas dar dirba. Dar jie biudžetą ten derina. Na, į Seimą užeina, ateina Antanas Mačiuika ir paskelbė, kad Seimas turi išsivaikščioti, išsiskirstyti. Nu, perklausė, o kas čia, kodėl, kieno vardu, diktatoriaus vardu, kas diktatorius, man žinota, yra mano reikalas pažiūri pro langus, ogi mūsų Seimas tuo metu gimnazijoje, kuri priešais prezidentūrą, pažiūri pro langus, ten jau hus, husarai apsupė Seimą ir, ir, ir, ir prezidentūrą. Na, Seimo nariai ima ir išsivaikšto. Tuo taip sakant, Seimo posėdis baigėsi. Man vėliau atrodo dėl to tautininkai ir pervartininkai nagus greužiasi, kam jie tai padarė. Nes legitimuot perversmą reikėjo Seimo ir gaudik po to tuos, ieškok Seimo narių. Jo labiau pirmininkas pasislėpė nu, taip ir kelias dienas surasti negalėjo. E, nuostoliai perversmo buvo daugiau mažiau tokie. Tarsi žuvo vienas iš perversmininkų, kardo žurnalo redaktorius, atseit jį e, saugantis prezidentūrą, kareivis nuėmė ir nušovė, besiveržiantį prezidentūrą. Na, buvo taip, nebuvo, sekančią dieną iš tiesų jisai numirė, palaido, umi džiova parašė, na, gal tai buvo, sunku pasakyti. Bet ir viena ir kita pusė labai norėjo pabrėžti, kad čia perversmas be kraujas, čia joks gal ir ne perversmas, čia toks va, konfliktas. Truputį kareiviai pasikaršiavo. Ir dėl to to tokių aukų, ten jeigu jos ir buvo, stengiasi net neminėti išvaikė alų atvežusi parečiais ludarį, na ir turbūt čia jo didelis, didelis nusivylimas buvo. E, kasgi, taip sakant, ką kareiviam pasakė? Kareiviam pasakė, kad e, Kaune prasidėjo komunistų sukilimas, perversmas ir reikia žygiuoti, apsupti vyriausybinės įstaigas, kad komunistai neužgrobtų. Tai jie ir apsupo prezidentūrą, tiesa šautuvais ne į prezidento langus, o nuo jų saugojo. Apsupo genštabą, vyriausybės rūmus, na, kokius rūmus, mūsų vadovų rektorato dabartinį. Mm. Buvo suėmimai, tai vyriausybės narių, nu, konkrečiai Sleževičius, jis prie muzikinio teatro gyveno, tai jį pas jį ten įsiveržė, duris išlaužė, nugabeno į generalinį štabą. Laimė netoli gabenti, generalinis štabas e, toj pačioj mm, Kestučio gatvėje, na, prie Gedamino. Uh, sankryžos. Pasikalbėti apie gyvenimą su Vlados Korupskiu ir kitais perversmininkais. Pasikalbėjo, viską aptarė gerai. Kasgi diktatorius šitas, kurio vardu atsišaukimai? Diktatorius, ogi pasirodo Povilas Plechavičius. Jis tuo metu sėdėjo areštinėje už tai, kad, na, kaip čia gražiau pasakius, sušėrė per veidą vienam karininkui, kuris paaiškino, kad girdi jam tas pats, kam tarnauti, tai Stalinas tarnaus Stalinu, na, už tokias šnekas... Va, kad ir žemaitis, bet pasikaršiavo Plechavičius, mm, pasodino. Perversme jis tiesiogiai nieko čia ir, ir nedalyvavo, niekas nuo jo ten ypatingai ir nepriklausė. Ar žinojo, kad toks uh, vyks? Na, gal žinojo, gal ir nesakė, nes maža ką dar e, pri, pri, pri, prišnekės poviliukas, ka, ka, kam nors ko nereikia. Uh, Kauno, gube, atsiprašau, ne gubernatorium, o O komendantu pasiskelbė Vincas Grigaliūnas Glovackis. Tiesa, jį po poros dienų paprašė, kad jis čia nekomenduotų ir, ir Kauno komendantų rimti turi būti žmonės, o ne jisai. Mm, nustūmė, nustūmė. Bet visa tai pateikiama štai kaip tokia, kaip čia pasakius, trileris ar detektyvas. Valdemaras prie to prisidėjo, žurnalistų susikvietas pagilino detektyvą. Žodžiu, buvo Lietuvoje tokia gera, gerų žmonių, bet nekompetitinga vyriausybė, su geru prezidentu, bet irgi tokiu vas, senukas su, su, susukto galva, našlės. Na ir, ir, ir, ir, ir jie nevalingai veda Lietuvą į pražutį. Vat, tiesiog taip jau gavosi. Ir kariuomenė, matydama, kad tokie negeri dalykai vyksta, ji paėmė ginklą ir išėjo ginti tą nekompetentinga vyriausybė nuo komunistų, kurie tiek sužulėjo, kad jau ruošiasi įvykdyti tiesiog valstybinį perversmą. Laimė jie apgynė. Taip, negražiai gavosi e, įstatymų, konstitucijos nesilaikoma. Tiesą sakant, taip jeigu atvirai, tai ir, ir priesaiką sulaužė, nes priesaikoje konstitucija minima ir respublika. Na, bet, bet, bet jie va, o, nepriklausomybės kovų didvyris, Povilas Plechavičius, tuo metu dar, dar pulkininkas. Ir jisai įvedė tvarką, komunistus išgaudė, jų perversmas baigėsi e, ir jis štai pasiryžęs išsižadėti valdžios, Lietuvoje vėl viskas gerai, ir jis kreipėsi į patį autoritetingiausią Lietuvos politiką, e, Lietuvos, galima sakyti, nepriklausomybės tėvą Antanas Metoną, prašydamas perimti valdžią į savo rankas, na, bent jau kol, kol e, ta tokia vienokia ar kitokia krizė nesibaigs. Gražu, gražu, įtikinama, ne, neįtikinama, mm, bet gražu, taip ir pateikiama viskas. Dėl to komunistų perversmo, tai mes čia pasikalbėsime dar, dar sekančią paskaitą. Čia irgi tokia mm, įdomi. Mm, mislė, ne mislė. Na, nuokia ten mislė, nebuvo jokio komunistinio perversmo, bet komunistinio veikimo suaktyvėjimas buvo. O kitas dalykas, tai nepamirškit, visi tie komunistai, jie už proletariato revoliuciją ir karinį perversmą visą laiką. Čia tas pats, kaip dabar ištraukti kokius nors trys ISIS ar Al-Qaedos ar dar kokius, vėl nežino, islamistus, teroristus, neteroristus ir klausti, ar jie, va, va mes juos pagavome, sakykime, kur nors garliavoj atvažiavo iš, iš Sirijos, kažką čia veikia. Ar jie teroristai, ar, ar ne teroristai? Šiuo metu ne teroristai, nes jie nieko nesprogdina, nieko nepjauna. Bet jie priklauso tai organizacijai, kuri tuo užsiima. Tai kaip į juos žiūrėti, kaip į normalius turistus, kaip į Lietuvos politinio gyvenimo dalyvius, ar visgi potencialius tokius žmonės, kur gali galvą nupjauti. Tai tas pats buvo ir su komunistų partija. Jie net kiek darbais tai atskira šneka, bet žodžiais tai jie buvo už tai, kad tikrai bus revoliucija, ne šiandien tai rytoj, proletariato, užimsim valdžią, bus diktatūra, visiems buržuojam klius ir taip toliau ir taip toliau. Gan netikinam. Kitas dalykas, e, įtikinama, kad jie galėjo. Visą laiką šnekėjo, visą laiką ruošęs, ką nors tokio padaryti. Bet kitas dalykas, kad e, paprašiau paprasčiausiai, na, požemį nėra suėmė kelis šimtus ten tų komunistų, vėliau ir, ir, ir, ir dar daugiau. Ir ką, ginklus rado, instrukcijas, planus, nieko nerado. Komunistus rado, o to, to nerado. E, labai mėgiama kartais švaistytis ištraukomis iš e, Krikdemo laikraščio rytas tenai dar gruodžio 10 parašyta, kad vaikšto po Kauną kažkokie persirengę raudonarmiečiai iš Maskvos ir dar jų atvažiuos. Vėliau husarai ten jodami po perversmą žiūri, jau komunistai jau krautuvę kažkokią ar pirklę apiplėšinėja prie žolyno. Laiku užpuolė, komunistus išgaudė. Dar vėliau matė šimtus tiesiog traukiančius pro biržus į Latviją, važiuojančius į sovietinės Rusijos link tų komunistų iš Lietuvos. Kas čia tokio buvo? Na, kvailė, kvailystės ir, ir propaganda. Redagavo rytą tuo metu gerai žinomas, vėliau didelis Stalino mylėtojas Liudas Gira ir jisai savo lakę poeto fantaziją buvo pajungęs gandų skleidimui. Dėl tų atvykusių komunistų, tai ten po to spjaudėsi Lietuvos žinios liaudininkų, kad sakė, kokia komunistai. Čia mūsų suvažiavimas, iš tiesų liaudininkų suvažiavimas. Vyko Kaune ir atvažiavę jų delegatai. Bet ten grasino, kad atsakys liudas geriau už tokius čia savo įsidirbinėjimus. Na, nespėjo atsakyti. Mm, bet e, jeigu skaitysit tų, tų ryto kvailyšių, tai ten galite e, prisiskaityti iki pilvo ten skausmų. Vilkaviškiai pagavo komunistus, kurie ruošės pervasmą, padaryti du net – ka, ka, kaip jie ruošiasi, pavogė dėžę kulkosvaidžio šovinių. Aš tikiu, kad pavogė ir tikiu, kad pagavo ir galbūt net ir komunistus, bet žinot, padaryti perversmą be kulkosvaidžio, tik su dėžė šovinių ir dar dviese, net ir Vilkaviški truputį sunkoka. Tai gerai, e, visą tą dar pagilino Valdemaras. Nes, e, na, tokia logiškas klausimas buvo. Tai gerai, čia komunistai tokį jau perversmą surenks ir kas po to? E, Lietuva su Sovietų sąjunga neturi sienos. Ir atplaukti e, jokie sovietai nesugeba ir negalėjo žiema ir, ir taip toliau. Laivyno dar tokio neturi. Atskristi juo labiau. Tai kiek čia išsilaikys, kaune dvi minutės? Pagilino, pagilino pasakojimą. Pasirodo, čia Valdemaras jau byloja. E, viskas čia kaip, kaip ir seniau minėjau, ir, ir diktatorius vienos dienos ar nakties, ir, ir smetona kreipis. Ai, smetona be abejo, kaip atsakingas žmogus jis tą e, pasiūlymą iš e, diktatoriaus rankų priima. Nes, na, geriau va, padoro žmogus, kad, o ne, ne neaiški diktatūra, kuri ne, neaišku, kaip baigsis. Dar daugiau, Seimas, taigi niekas ne, neuždraučia. Ne Seimas e, lieka, vyriausybė geruoju atsistatydina, parašo atsistatydinimo pareiškimą, Sleževičius parašo ir, ir, ir Grinius atsistatydina, Seime atsistatydina, viskas tvarkoj, pasitraukia. Beje, mm, Grinius A, ne, paliksiu intrigą, kitą paskaitą apie Grinį pakalbėsim ir, ir tuos pasitraukimus. Mm, tiesiog e, reikėtų reikėtų paminėti, kad e, mm, pats Valdemaras tais, tam perversme nelabai dalyvavo. Jisai atvažiavo 17 dienos rytą į Kauną ir kaip pats vėliau gyrėsi su 10 litų kišenė ir, ir dideliem viltim. Na ir jam pavyko, laiku pasirodė. Pavyko, nes perversmininkai ministro pirmininkui buvo numatę Antaną Merkį. Jisai dalyvavo perversme, net, netogiai, bet dalyvavo. 16 dieną e, Antanas Metona ir, ir Merkys pritarė, kad reikia perversmą vykdyti gruodžio 16. Bet e, Grinius labai griežtai, aš nežinau, ką jis apie Merkį žinojo, bet jisai pareiškė, kad jokių būdų grasino e, Griniui kaip ir Sleževičiai, kad girdi mes va jūs sodinsim į automobilį, vešime į Alytą, o pakeliu iš jūsų ten saugumą neatsakom. Na, tarsi kažką gazdino, kad nužudys. Nieko Grinius sakė, veškit kur norite, kokius norite Alytą, ši, šito žmogaus ministro pirmininko nebus. O koks bus? Ga, va, Antanas, uh, atsiprašau, Antanas Metona prezidento, o ministro pirmininko sutinka, kad būtų Augustinas Valdemaras. Pakišo labai didelę keulę iš tiesų tautininkam ir krikdemam. Tiesiog atsirado dar trečias savarankiškas žaidėjas tam perversmininkų tarpe. Labai iškalbingas. Ir dar daugiau Augustinas Valdemaras raštu pažadėjo, kad jisai nekeis konstitucinės santvarkos, kad nebus čia jokių tautų vadų ar, ar, ar, ar kokių dučių ar dar ko nors tokio. Išlaikys respublikinę bent jau formą. Mm, su Mykolas Leževičium tai dar įdomiau buvo. Jie padiskutavo su Skorupskiu naktį. Mm, ir Sleževičius teiravosi, ar jie suvokia, kad mm, jeigu perversmas ir jeigu rimtas, tai Kauna užims po poros dienų Lenkija. Na, visgi perversmo vadai tą suvokė. Ir visi atsidūrė tokia patinė situacija. Ir taip blogai, ir, ir, ir taip negerai. Aha, tai grįžtant prie Valdemaro, kuris uh, tapęs ministro pirmininku, ir ne tik ministro pirmininku, Valdemaras, kaip čia pasakius, talentingas žmogus, jis ir užsienio reikalų ministro, ir ministro pirmininku. Vėliau jisai uh, dar ir krašto apsaugos nepasikuklino ministru mm, tapti. Uh, tiesa, čia 28 metų pabaigoje toks universalas. Tai gerai, jisai e, paaiškino, kad viskas Lietuvoje taip blogai. Sovietų sąjunga, tai čia gal ir, ir, ir nieko. Nieko tokio tiesiogiai tikrai neokupuotų Lietuvos. Čia viskas gudriau. Lietuvos komunistus finansavo, palaikė ir apmokė Lenkiją. Pilsudskis. Kodėl jie turėtų? Jis socialistas iš esmės, socialdemokratas. O jie visi tokie. Tai va, Lietuvos komunistus palaiko, apmoko Lenkai. Tie komunistai užgrobė Kauną. Sovietų sąjunga ten niekur nespėjo net įsikišti ir tada atžygiuoja Lenkų kariuomenę mušti tuos Lietuvos komunistus. Bemušant juos, užima visą Lietuvą. Va, va toks jau čia net ne, ne trileris, čia jau toks fantastinis, politikos fantastikos e, trileris, kurį pateikia mm, Valdemaras spaudai. Na vėlgi, kas tuo tikėjo, kas netikėjo, bet e, buvo aišku, kad politinė krizė kažkokia yra. Ji šiaip tai buvo išspręsta faktiškai be jokio kraujo ir nors ten simpatijos kokiam Griniui e, buvo didelis, na, bet dėl Mykolos Leževičiaus vyriausybės, nepaisant to, kad pagarba pačiam Mykolos Leževičiui liko, jį iš to genštabo ir, ir paleido, gražino namo. Dar, dar sekančią dieną atėjo karininkai su siūlymu kontrperversmą surenkti. Aš nežinau, Gal viskas kitaip būtų pasibaigę, jeigu pats Leževičius būtų geresniai būkliai. O jis ir širdininkas buvo, tai negana to, va, kai visi čia tie perversmai, jis dar uh, sirgo gripu ir sunkiai sirgo, ten 39 ir daugiau temperatūros. Tai. Na, linksmai gydėsi nuo, nuo, nuo Mm, gripo viruso, ką jau čia be pasakysi. Tai kai atėjo dar jam siūlyti, dar perversmą rengti, numojo rankas, sakė, jūs tik duris laužyt mokat ir, ir palikit mane ramybėje. Na, jį ramybėje ir e, paliko. Žvelgiant į visą tai, kas ten darėsi, tai tiesą sakant, tai, kad e, perversmas įvyko ir netgi pavyko, tai čia greičiau buvo išimtis negu kad desningumas. Laimingas daugybės atsitiktinumus e, ir sutapimo mišinys. Galėjo baigtis ir, ir, ir kitaip. Jo labiau, kad Kazį iškirpa, jo panosiai samokslininkai generaliniam štabė ir veikia, bet vat, nesugebėjo nieko išsiaiškinti. Iškirpai beveik pavyko, jį laiku suėmė, tiksliau ne du kartus prisėjo su, suimti. Mm, bet, bet, bet, jam pavyko sukelti kedainėse artilerijos mokyklą. Tie jau net ir žygiuoti buvo pradėję į Kauną ir jisai visiškai pagrįstai tikėjosi, kad Vilkaviškiai esančius ir Marijampolėje karinius dalinius sukels. Na, pakeliu jį, jį, jį patį pagavo. Tenai to, Suvalkijoje buvo mm, vėliau liūdnai pagarsėjusio Vitkausko vadovaujamas pulkas. Na, ir jis galėjo pajudėti. Su tais artileristais pakeliui grįžo iš Kauno jų, jų, jų vadas ir, ir pranešė, kad na, kaip ir nėra dėl ko kovoti. Visi sutarė, vyriausybė ir prezidentas atsistatydino, Seimas susirinko, išrinko naują prezidentą, paskirta nauja, nauja vyriausybė. Galima, taip sakant, grįžti atgal. Tai taip, 20 1996 metų gruodžio 17 dieną įvyko didelis e, politinis spektaklis su e, diktatoriais, na, su pabėgimais, su avantūrom, su įdomiom vidury nakties diskusijom gripų sergant, na ir bendrai su e, Grinio 60-metu, jau kad atšventim, čia Kaune tai atšventim. Mm, o pasakmes, pasakmes galėjo būti blogesnės, iš tiesų peraukti krūviną pilietinį karą neperaugo. Užsienio intervencijai tuo metu, tai yra gruodžio ar sausio mėnesį, preteksto taip pat nesuteikė. Valdžią užėmė koalicinė tautininkų ir, ir krikščionių demokratų vyriausybė su gana neprognozuojamu Valdemaru prieš akį. Kad jie anksčiau ar vėliau susipeš, tai buvo garantuota, buvo aišku. Ir buvo aišku, kad ir Seimas, kurio nariai mm, kaip čia pasakius, nelabai džiaugiasi pasikeistusiam aplinkybėm. Ir daugiau mažiau buvo priversti nubalsuoti už, už Antaną Smetoną. Beje, čia jau minėjau, Seimą išvaikė, o po to paskutiniais žodžiais keikėsi, kam tai padarė. Gruodžio 19 dieną susirinko mm, Seimas, na ir, ir 80 narių devynių taip ir nėra kažkur. Kai kas, kur, kai kas išvažiavo, kai kas lapstasi e, Kaune. Na, reikia smetoną rinkti. 43 balsavo už smetoną 38. Tai dabar, kad ir humanitarai būnam, bet e, atsiprašau, 85 tuo metu buvo Seimo nariai, 85 padalinam iš dviejų, na, kvorumas gal ir yra, taip yra, 43 yra. O štai 38 kaip ir neišeina, nei iš dalyvaujančių, nei nuo bendro narių skaičiaus. Konstitucijai ten taip ir neaišku, kiek, kiek ir kaip. Dar bjauriau, kad tuos skaičius tikrus išspausdino ir, ir mano minėtas rytas išspausdino, nu, išspausdino ir, ir e, Lietuvo žinios po poros dienų, ten baisiausiai cenzūros iškarpytos. Taip griežtai žiūrint, Smetona buvo išrinktas neteisėtai. Trūko bent jau vieno balso, iki, iki bent jau kažkokios daugumos apie visų Seimo narių daugumą mm, nebuvo ką ir, ir šnekėti. Nes, na tai taip, tada jau jokavo, tai jeigu užtenka nuo uh, posėdį dalyvaujančių, nu, tai 43, nu, tai ir iš tų pusės daugiau kaip pusės, tai 23 užtenka. 85 Seimo narių posėdėje 23 gali prezidentą išrinkti. Na, absurdas. Bet tas absurdas šiek tiek buvo užkoduotas menkam uh, politiniam e, Lietuvos e, teisiniam išsilavinime ir, ir konstitucijai. Bet net ir pagal tą keistą konstituciją, dėliokit kaip norit, Smetona e, buvo išrinktas ir paskelbtas prezidento neteisėtai. Ir pats tą, ko gero, puikiai suvokė, ir Seimo nariai suvokė. Priešiškumas buvo ryškus, Ir ruošiasi, tiesą sakant, išvaikyti Seimą galutinai e, po geros savaitės svarstant biudžetą. Bet šiaip taip tą biudžetą nubalsavo priėmė. Nors ant stalo jau, jau gulėjo pas Stulginskį, Stulginskį Seimo pirmininkų išrinko. E, pas Stulginskį gulėjo Seimo išvaikymo paskelbimas. Ne, nubalsavo už, už, už, už biudžetą, Seimo neišvaikė. Nors ten diskusijos, tai, tai buvo, nežinau, tam Seimo posėdį tokios aštrios ir tokios keistos, kad gražu stenogramą, stenogramą nu, skaityti. Tai ką galima pasakyti? Perversmo žiema 26 metų gruodžio 17. O tikras ir galutinis perversmas vyksta kiek vėliau, kuomet išnyksta Seimas. Na, po žiemos visada ateina pavasaris atėjo jisai 27 metais ir Lietuvoje. Bet e, apie tą pavasarį mm, ar, ar tuos, kurie jo nesulaukė, apie komunistus, mm, jų veiklą, apie kitas perversmo aplinkybės, bei galų gale, kodėlgi neišsilaikė net ir toks e, apkarpytas ir apribotas Seimas, kada pakalbėsim? O kitą savaitę ir pakalbėsim. Viso geriausio jums.